بسم الله الرحمن الرحیم چهارمین ملحق از ملاقات مبتدا و خبر زمیر الفصل او العماد زمیر فصل یا زمیر عماد این دیگه چیه ما هو زمیر الفصل او العماد زمیر فصل یا عماد چه هست ما هو حکم زمیر الفصل او العماد حکم زمیر فصل یا عماد چه هست این اعرابش خیلی مهمه این اعرابش خیلی مهمه 61 میگه زمیر الفصل او العماد هو ضمیر رفع منفصل يؤتى به بين المبتدئ والخبر المعرفتين لتمييز الخبر من التابع ببینید عربی خیلی زبان دقیقیه میگه زمیر فصل یا زمیر اماد زمیر مرفوع منفصل زمیرهای مرفوع منفصل چی هستن؟ هو هما هم هیا هما نه انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن اینا رو میگه زمیر مرفوع منفصل میگه زمیر فصل یا زمیر اماد زمیر مرفوع منفصل هست یعطا بهی بین المبتدعی و الخبر آورده میشه بین مبتدا و خبر چه زمان؟ المعرفتین زمانی که مبتدا و خبر چه باشن؟ معرفه باشن چرا اینو میارن؟ لتمیز الخبر من التابع برای جدایی بین خبر و تابع اینو ما میدونیم که اگر دو تا مبتدا پشت سر هم بیان ذهن میره رو این که دومی صفت اولیه تابع اولیه ولی برای این که ما این چیز رو از ذهن مخاطب گم کنیم بیاریم وسطش یه زمیر فصل میاریم وسطش چی بیاریم؟ مانند اخوک هو العالم اخو اخوک خب اگر من این هو رو بردارم اخوک العالم برادر عالمت خب، عالم میشه صفت چی؟ اخو ولی برای این که من فرق قائل بشم که نه این مبتدا خبرن این تابع نیست میگم اخوک هو العالم اخوک اخو میشه مبتدا العالم هم چیش خبرش فائده ان زمیر الفصل بهی به لفائدتين زمیر فصل برای دو فائده آورده میشه احداهما لفظیه یکی از اون فواید چیه لفظية فائدة لفظية شيء وهي أن يتميز الخبر من التابع ففي المثال المذكور فإن العالم لولا هذا الزمير أمكن أن يظنه صامع صفة لأخوك فينتظر الخبر فلما جيء به تعينت الخبرية ببینید فائده اول میگه فائده لفظی شه تا مشخص بشه خبر از تابع در همین مثالی که خودمون گفتیم هو العالم عالم اگر این هوه رو ما نیاورده بودیم شنونده فکر میکرد که عالم صفت اخوکه هست و منتظر میشد که من خبری براش بیارم مثلا من میگم اخوک العالم انسان مفید برادر عالم تو انسان مفیدیه من موقع گفتم اخوک العالم تو منتظر خبری ولی بعد از اینکه گفتم اخوک هو العالم تو دیگه منتظر نمیمونی برادرت عالم است خود عالم خبره خود عالم چیه خبره والثانية معنوية فائده دومش فایده معنویه اون معنوی چیه؟ و هی قصر المسند علی المسند الیه ببینید فائده معنوی اینه که تو مسند رو بر مسند الیه قصر میکنی یعنی فقط اخوکه که دیگه چیه؟ عالمه یعنی تو آقا عالم که مسنده قصر بر اخوکه که مسند الیه میکنی موقع که من میگم اخوکه هو العالم به غیر از اون فایده که ذکر کردیم لفظی اللحاظ معنایی میگم برادرش اوست عالم قصرش کردم عالم بودن و بر کی بر برادرت مانند زیدون هو الکریمو موقعی که من گفتم زیدون هو الکریمو اللحاظ معنایی ان الكرم مقصور على زید لا هو الى عمر لذلك لا يقال في تأكیده الى عمر میگه موقعی که میگه کریم بودن مقصور بر کیه بر ضد به امر و به کسی دیگه دیگه تجاوز نمیکنه به این خاطر درست نیست که ما بگیم زید هو الکریم و لا امر چرا چون موقعی ما بگیم زید هو الکریم این خودش قصر کرد کریم بودن و بر کی کرم و بر زید بله دیگه دیگه جایز نیست که بیا تاکیدش کنی دوباره زید هو الکریم و لا امر ها تو میخوای تاکید کنی که زید فقط چیه کریمه نمیتونی این کارو بکنی تو خود این زید هو الکریم و این قصر رو انجام میده او قصر المسند الیه للمسند یا قصر کردن مسند الیه بر مسند یا قصر کردن مسند الیه بر چی؟ مانند الغیور هو النافع لوطنه دار اوست نافع برای وطنش الیس الغیور الا نافع لوطنه اینجا ما اومدیم مسند الیه که غیوره قصرش کردیم بر مسند یعنی فقط غیوره که برای وطن چی داره؟ سودمند هست فاذا كان القصر حاصلا بدون زمیر الفصل كان زمیر للتوكيد خب دیگه اگر یک زمانی این قصره بدون زمیر فصل حاصل میشد اون موقع زمیر برای تاکیده زمیر برای چه؟ مانند ان ربکه هو اعلم بمن ضل عن سبيله ان ربک هو خب اینجا ببینید بدون اینکه ما ضمیر هو رو بیاریم ها قصر حاصله ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله پروردگار تو فقط عالم آگاه هست به کسی که از راهش گمراه شده است اینجا بدون این هو اعلم قصر برای رب پس اینجا هو برای تاکیده اینجا برای چه؟ و ربما اجتمعت الاغراض الثلاثه میگه چه بسا هر سه غرض با هم دیگه یک جا جمع بشن مانند اولئک هم المفلحون آنها همانها هستند رستگاران فانه يحتمل فصل خبر النعت میگه اینجا این احتمال که خبرو از نعت جدا بکنه هم هست آه اولئک المفلحون همه که آوردیم این نعت بودن مفلحون رو جدا کرد یعنی به ما میگه که مفلحون خبره نعت نیست این احتمال اینجا وجود داره و احتمال القصر والتأكيد و این احتمال که این قصر هست اونها فقط رستگارند یا که اونها حتما همونا رستگارند یعنی يعني هر هم احتمال این که این خبر است و نعت نیست همین که قصر و همین که تأکید هر سه احتمال درش وجود داره میگه این احتمال که هر سه احتمال هر سه چیز درش باشه هم وجود داره شاصدو حكم الزمير الفصلي أو العماد أن يتصرف في التذكير والتأنيث حسب ما قبله بيجي حكم الزمير الفصلي یا زمير اماد اینه که در مذكر و بودن بر حسب ما قبلش باید صرف بشه مثلا اگر ما قبلش مفرده اینم چی بشه مانند اخوکه هو العالم اما اگر ما بگیم اخواکه هما العالمانی حسب ما قبلش چی بشه صرف بشه شرط الاتیان به ان یکونه كل من و والخبر معرفته و شرط آوردن زمین فصل یا اماد اینه که هم مبتدا و هم خبر چی باشند معرفه باشند چه باشند مانند الصادقون هم المفلحون الصادقون صادقون جمع هم شد جمع الصادق هو المفلح الصادقان هما بله هر دوتا هم لام دارند معرفه هستند او که معرفته دی یا اگر معرفه نباشند مانند معرفه ها باشند بله مانند چی؟ لیس احد هو اعلم من اخیک بله لیس احد هو اعلم من اخیک اینجا ببینید بین احدون که اسم لیسه هست و اعلمه که خبرش هست هو اومده در حالی که اینا معرفه نیستند ولی اینا در حکم معرفه چون احدون معنای عام داره مثل اون کلماتی که الفلام جنس دارن معناشون عام هست متوجه شدی؟ و اعلم هم هم مثل اون معرفه هایی است که دوباره نمیشه چکارش کرد مثل اون علمی که نمیشه الفلامش داد این هم نمیشه الفلام داد فائده لیس لیس لضمیر الاماد محل من الاعراب خب یک نقطه خیلی مهم موقعی که ما میگیم زیدون هو العالمو زیدون هو العالمو اینجا ما ضمیر فصل اومدیم زید که مبتداه العالمو هم خبره خود هو که ضمیر فصل اعرابش چیه إله دار التوصيف ده بيقول ليس لزمير الإماد محل من الإعراب لأنه إنما يؤتى به لمجرد الفصل دون الإسلام نيجي زمير إماد محلي از اعراب ندارت بخاطر فصل فصل غابر ده ولا يغير حكم الخبر المنصوب بالناسخ فيبقى على نسبه مانند كان العالم هو مرجع العلماء یک مسئله دیگه اگر قبل از اون مبتدا ناسیخی اومد خب اون میشه اسم دیگه اسم همون ناسخ بعدا در وسطش زمیر میاد اون ناسخ کلمه بعدی رو منصوب میکنه آیا این زمیر سبب میشه که این نصب از بین بره یا نه همچنان این خبر منصوبه میگه منصوب میمونه این مثال اینجا دقتش کنید توضیح رو میفهمیش کان العالم هو مرجع العلماء عالم اسم کانه هست مرفوعه مرجع خبرشه بین عالم و مرجع هو اومده آیا این هو میتونه منصوب بودن مرجع رو از بین ببره میگه نه موقعی که این هو محلی از اعراب نداره ها پس نمیتونه منصوب بودن و جاشو اشغال بکنه نمیتونه اینو یه مبتدای ما برای مرجع قرار بدیم بلکه مرجع همون خبر است که بوده است و سر جاش منصوب هم باقی میماند میگه تغییر نمیدهد این زمیر فصل حکم خبر منصوب منصوبی را که با ناسخ منصوب شده است در نتیجه خبر همونطوری سر جاش منصوب میماند ولا يتغير عن صيغة المرفوع ولو وقع بعد منصوبه برعکسش اگر اگر مرفوع بود اگر مرفوع بود اون خبر و قبلش یک ناسخ اومده بود که اون خبر رو منصوب میکرد مرفوعش میکرد چیکارش میکرد آیا اگر ما زمیر می آوردیم از مرفوع بودن اینو به در میاره میگه نه میگه این هیچ کاری در این وسط دقت کن انک انت الخطیب اینجا انک انت الخطیب ان حرف مشبه بالفعل کاف اسمشه انت بعد از منصوب اومده بعد از چی اومده الخطیب مرفوع سر جاش میگه نمیتونه این خطیب و از سیغه مرفوع بودن به در بیاره اگرچه که این انت بعد از منصوبی اومده که همون که باشه همون چی باشه؟ که باشه و جعلنا ذریته هم الباقین اینجا هم ذریته ذریت مفعول بهیه قرار دادیم ذریه او را هم بعد از منصوب اومده ها الباقینه سر جاش منصوبه چون مفعول دومه مفعول چیه این هم نمیتونه اینو از مرفوع بودن چیکار بکنه به درش بیاره این بحثی بود که خوندیمش به شکل